Պարոն Կրչյան, ուրախ եմ, որ կրկին հյուրընկալվել եք մեզ եւ ուրախ եմ հատկապես, որ առիթը ելի հաղթանակն է։ Կխնդրեի պատմեք վերջին մրցումների մասին եւ ինչ առաջընթաց են գրանցել ձեր սաները։ Սեպտեմբերի 26-ի 30-ը Ռուսաստանի Դաշնության Սոչի քաղաքում մասնակցեցինք Սելցովի գավաթ մրցաշարին, որտեղ մասնակցում էին 500-ից ավելի մարզիկներ Ռուսաստանի տարբեր մասերից եւ շրջաններից եւ Ուզբեկստանից իրանց հավաքականներ, ուժեղ հավաքականներ եկել Արցախից 13 մարզիկ, 2 մարզիչով հանրապետական մարզադպրոցը, 1-ը Շուշի մարզադպրոցի սաներ գնացինք։ Ունեցանք 1 առաջին տեղ Բակով Սարգսյանը եւ 6 երկրորդ մրցանակային տեղ եւ 1 երրորդ տեղ։ Ընդհանուր 13-ից 8 հոգի մեդալ վերցրեցին, որը վատ ցուցանիշ չէր մեր համար, արդեն փորձը ցույց է տալի, որ եթե մի քանի տարիներ առաջ գնում էինք մասնակցելու փորձ ձեռք բերելու համար, հիմա արդեն գնում ենք ֆավորիտների կարգավիճակում հաղթողների շարքերում ենք։ Եվ դա մեզ ուրախացնում է, որ արդեն կարող ենք ավելի առաջ նայել, ավելի բարձր տեղերի համար պայքարել։ Այսինքն առաջընթաց տարեց տարի գրանցվում է Այո, տարես տարի առաջընթացը գրանցվում է։ Օգտվելով արեցից նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր սպորտվարչության պետ Աշոտ Դանելյանին, որը միշտ աջակցում է, որ մենք կարողանանք այդ մրցումներին միշտ ներկա լինենք մեզ աջակցություն է ցուցաբերել նաև Սոչիի Թայկվանդոյի ֆեդերացիայի նախագահ Վադիմ Բադալյանը, որը այդ մրցաշարերին միշտ Արցախի մասնակիցներին այնտեղ մնալու ուտելու հարցով օգնում է երեխաներին, որի շնորհիվ մենք օրինակ 4-5 հոգով չգնացինք, այլ 15-13 մարզիկ, երկու մարզիչով գնացինք։ Մեր շնորհակալություն նա որպես մարդ հայնասեր այնքան ամեն տարի արդեն գալիս է Արցախ, իր հետ երեխաները բերում, երեխաների հետ փորձեր են փոխանակում։ Ինքը ունի հայնասիական մի քանի ծրագրեր, եւ դրա համար ուզում եմ շնորհակալություն նրան հայտնել, բայց ես կուզենայի մի այլ հարցի վրա կենտրոնանալ։ Մենք տարեկան մոտ 1-2 ակումբային մրցաշարեր գնալու մենք ունենում ենք Հայաստանի չեմպիոններ։ Վերջի տարվա ընթացքում փորձը ցույց տվեց, որ արդեն սկսեցին երեխաները դուրս գալ Ռուսաստանի Դաշնությունում մրցումներ գնալ։ Մենք կամաց կամաց արդեն Հայաստանի չեմպիոններ ունենք բայց դառնալ աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոն միանգամից Հայաստանի չեմպիոնից հիմա հիմնականում ավելի շատ մրցումներ պետքա մասնակցեն երեխաները, քանի որ Ռուսաստանը մեծ պետություն է։ Իրանց թիմերը ամեն ամիս 3 հատ մրցում են գնում։ Եվ իրանց մոտ 3-ից ավել միլիոն մարզիկներ կան պարավող, կարում են իրար հետ միշտ սպարինգների մեջ շատ քանակով որակ դուրս անեն տեղից։ Եվ մենք ուզենք ավելի շատ մրցումներ գնալ, բայց քանի որ դիտակցում ենք, որ մեր Արցախի բյուջեի սահմանափակը հնարավոր չի, կուզենայի որ մեր գործարարներն են իրենց լուման ներդնեին, օգնեին, որովհետև նրանք մեր ապագա զինվորներն են։ Օգնելով մարզիկներին նաև օգնում ենք Արցախ աշխարհին, որովհետև նորից եմ ասում, երեխաները սովորում են ուժեղ լինել, սովորում են առաջի տեղ գրավել, իրար հետ ընկերություն են անդա, նույն ապագա զինվորի պատրաստ գնալու եւ ծառայելու համար։ Կխնդրեի ինչքան հնարավոր է գործարարները թիկուն կանգնեին մեր սպորտին, մեր հանրապետական մարզադպրոցի թայքվանդոյի խմբին օգնեին, որպեսզի ավելի առաջ գնային, ավելի բարձր արդյունքներ ցուցաբերեն։ Իհարկե փորձի փոխանակումը տարբեր երկրներ գնալը, եթե հաշվի չառնենք, ինչպես նշեցիք, Հայաստանի չեմպիոն դառնալը ավելի հավանական է, ավելի հաճախ են Հայաստանում մրցումներ լինում, բայց ամեն դեպքում արդեն պետք է դուրս գալ Հայաստանի սահմաններից, նաև նախ որ ավելի շուտ ճանաչեն եւ շատ սպորտսմեններ, չէ որ սպորտը նաև քաղաքականություն է, եւ երկրորդ որ ավելի ուժեղ մրցակիցներ տեսնեն մեր մարզիկները, դա էլ շատ կարևոր է, երբ մարզիկը իրենից ուժեղ մրցակցի հետ է մրցում։ Անշուշտ, երբ որ մենք Հայաստանի չեմպիոն են դառնում, հասկանալ է, 3-4 մենամարտ անելով դառնում են Հայաստանի չեմպիոն։ Դա լավ ցուցանիշ է մեր համար, Արցախի համար, բայց եթե մենք բավարարվենք դրանից, ասենք մենք Հայաստանի չեմպիոն ենք դարել Հայաստանում։ Հայաստանում էլ չի այդքան շատ ուժեղ զարգացած թայքվանդոն։ Մենք պետքա մեր մոտիկ Ռուսաստան, ուժեղ պետություններ կան, թեկվանդոյով ավելի շատ զարգացած Իրան, որտեղ շատ զբաղվում են եւ ավելի շատ մասնագետներ կան ավելի massական, այնտեղ ուսումնամարզական հավաքներ պետքա կազմակերպվի, այնտեղ պետքա նաեւ մարզիչներ գործողվեն, այնտեղ երեխաները գործողեն 10 օրով, 15 օրով, որպեսզի գնան իրենց հավաքական թիմերի հետ աշխատեն, գան։ Իսկ դա բոլորը ֆինանսականի հետ է կապված, ճիշտ է։ Լավ է, որ մրցումներ են գնում, մենք էլ արդեն մրցումներին հիմնականում մեր դրոշներն ենք բարձրացնում, ճիշտ է թղթաբանության որպես Հայաստան են գնում, բայց մեր դրոշներն ենք բարձրացնում, մեր համազգեստի որ գրած է Արցախ, բոլորին ցույց ենք տալի, որ մենք Արցախից ենք ներկայացած մրցումներին։ Դա էլ է ահագին ճանաչողական շատ մարդկանց համար մենք ցույց ենք տալի, որ Արցախն էլ թեքվանդոից ուժեղ երեխաներ ունեն, Արցախը որպես պետություն կա, լավ երեխաներ ունի, աճում են երեխեքը, Եվ այո հպարտանալու առիթ է անշուշտ, որ այսքան փոքրիկ պետության մեջ հատկապես արևելյան մարտարվեստներն են զարգացած, ինչը կապված է եւ ֆիզիկական, եւ կամքի ուժի հետ, եւ համբերության, ինչու ոչ, սպորտում համբերությունն էլ շատ կարևոր նշանակություն ունի, որովհետեւ արդյունքները parzև որ միանգամից չեն գրանցվում, պետք է համբերել մի քանի անգամ ընկնել, որ เป զի հաջորդ անգամ վեր կենաս շարունակես, պետք է չհանձ հանձնվել։ Նման հոգեբանական պահեր կա, որոնք երևի ժամանակի ընթացքում ներդրվում են նաև այդ աշխատանքի մեջ եւ երեխաներին սովորեցնում են նաև ճիշտ եք նկատել արևելյան մարտարվեստների որ մեր Արցախում զարգանալու տարբերակի հետ կապված ինչ կուզենայի ասել, որ քանի որ Արցախը կռվի գոտի է, մեր զինվորներ են պետք հիմնականում ուժեղ, իսկ արևելյան մարտարվեստում պարապողները սովորում են ինքնապաշտպանություն, սովորում են լինել հայրենասեր, կռվել, պաշտպանվել, հարձակվել եւ դա պահանջված է մեր զինվորների համար։ Այսինքն եթե մենք օրինակ ունենայինք գյուղատնտեսական ճյուղեր, բայց սկսենք իրավաբաներ մենակ տալ, այդտեղ չի զարգանալ ինչ որ բան։ Դրա համար ինքնիստինքյան այդ պահանջը լինել ուժերը։ Ես կողմ եմ բոլոր սպորտերի զարգացմանը, եւ ֆուտբոլ, եւ բասկետբոլ, եւ վոլեյբոլ, ես կտրականություն չեմ դնում սպորտերի միջև, չեմ ասում, որ խմբայինը թույլա չպետքա զարգանա, բայց քանի որ Արցախը փոքրիկ պետություն է, եւ բյուջեի տեսակետից էլ մեծ հզոր թմային շատ մրցումների տեղը հնարավորության սահմանափակ է, դրա համար արևելյան մարտավեստան անհատական սպորտերում Արցախի մարզիկները ավելի շատ արդյունքներ են գրանցում եւ դա պատճառը որ Արցախում արևելյան մարտարվեստները անհատական սպորտը ավելի ընդգծված է առաջ գնում քան մյուս մյուս սպորտերն էլ տեղ-տեղ կան ես նկատում եմ որ կամաս կամաց առաջ է գնում բայց արևելյան մարտարվեստներից Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի չեմպիոն իմ ցանկությունը սա որ օլիմպիական ոճերն նույնպես ավելի առաջ գնան, ունենային հնարավորություններ երեխաները մասնակցեին ներկա լինեին այդ օլիմպիական խաղերին։ Իսկ դա գիտեք, մեծ ներդրումներ են հարկավոր այդ լինել Հայաստանի չեմպիոնը մեկ բան է, բայց ունենալ օլիմպիական վարկանիշ մասնակցել օլիմպիադայի դա բերիվ ուրիշ պատմություն է։ Մեծ քանակի ներդրումներ ա պետք, մեծ քանակի աշխատանք ա պետք ունենալ օրինակ ջանասիրություն, բայց չունենալ ներդրումներ հնարավոր չէ աշխատանքը կատարել։ Եվ հակառակը, եթե ներդրումներ եկա, բայց աշխատող չկա, էլի չի հնարավոր։ Այսինքն երկուսի համատեղումն է այստեղ շատ կարևոր։ Այո, մենք պոտենցիալ ունենք։ Պոտենցիալ առաջինը, օրինակ կամքը, երեխաները ունենք։ Ոնց որ ասած, խմորը կա։ Մեզ պետքա ջերուցումը ֆինանսավորեն ավելի շատ ներդրումներ անեն, պետությունը օգնում է իր հնարավորություն չափով շնորհակալ եմ պետությանը մեր սպորտ վարչությանին ինչքան հնարավոր օգնեմ, որը բավարար չէ իմ ասած այդ մակարդակների օլիմպիական վարկանիշ եւ աշխարհի եվրոպայի չեմպիոներ դառնալուն իմ կարծիքով պետք է լինի պետական մոտիկացում, այսինքն ոչ թե անհատական մարզիչները իմ կարծիքով պետք է հովանավորներ գտնեն այլ պետական մոտիկացում, օրինակ ներդրողներին ուղեն դեպի այս մի սպորտը զարգացնելուն, մյուս ներդրողներին ուղեն այս մի սպորտը զարգացնել, որ սպորտը զարգացնելով նաև զարգացնենք մեր երկիրը, որովհետև առողջ ծերունդ է դաստիարակվում, այսինքն պակաս հանցագործներ, լավ ոստիկան, լավ ապագա զինվոր, բժիշկ, շինարար, մանկավարժ, ոչ թե հանցագործ, այսինքն մենք խրախուսում ենք մեր երկրի պոտենցիալը։ Եվ ընդհանրապես սպորտային անկախ նրանից դա կլինի պրոֆեսիոնալ թե սիրողական, սպորտային անցյալ ունեցող մարդիկ, անկախ նույնիսկ նրանից ինչ մասնագիտություն են ընտրել։ Երբևէ այդ մասին չեն մոռանում։ Այդ սպորտային անցյալը անկախ նրանից թե ինչքան է տևել, ինչ մակարդակի վրա է եղել, ինչ որ հետք թողնում է անկասկած։ Այո, ոչ միայն հետք է թողում, այդ յուրաքանչյուր սպորտմեն, որ ինչ որ մասնագիտություն է ընտրում, լինի իրավաբան, լինի շինարար, լինի տնտեսագետ։ Սպորտում շատերը, իմ ուսաներից շատերն եկան, ասում են, որ շնորհակալ ենք, որ պարապեցինք սպորտով, ոչ միայն որ ուժեղացանք, այլև դուք շատ բաներ սովորեցիք մարդ հարգել, մենք սովորեցինք պայքարել, որ պարտությունը վերում է նորանոր հաջողությունների, այսինքն նույնն էլ գնում է իրանց որտեղ աշխատում են, այնտեղ է պետքա պայքարեն, պարտություններ են կրում, այնտեղ է սովորեն այդ պարտությունից դասեր քաղել հաղթելու համար։ Մի սպորտը իր հետքը թողմա ավելի լավ, ավելի որակյալ մարդ, ավելի առաջ դեպի ապագան ցկտող մարդ դասրակելու համար։ Եվ ի վերջո սպորտը կենսակերպ է, այսպես կարելի ասել սպորտը եւ կենսակերպ է եւ հիմա քաղաքականություն է։ Հիմա սպորտը մեծ քաղաքականության մեջ են մտցված։ Սպորտով կարելի է երկիրը ներկայացնել եւ ազգի տեսքը ցույց տալ։ Օրինակ նայում ես ասում ես Ռուսաստանը այսքան չեմպիոններ ունի տարբեր ասպարեզում, այսինքն նշանակում է Ռուսաստանի պետությունը հզոր է, որ իրանց մարզիկները այսքան լավ ելույթ են ունենում Եթե մենք է կարողանանք ամեն ասպարեզում սպորտով ցույց տալ, մենք է կարողանք ասենք, որ մեր Արցախի հանրապետությունն էլ հզոր տեսեք Արցախի մարզիկներն չեմպիոններ ենք տալիս։ Շնորհակալություն եւ անշուշտ կցանկանայի ձեր մաղթանքը բոլոր սպորտսմեններին ուղեք։ Բոլորին ցանկանում եմ հաղթանակներ, որ չեն կճվեմ պարտությունից, պարտությունը միշտ կա, գագաթնակետին հասնողը պետքա միշտ ընկնելուց դաս քաղի, որ բարձրանալուց միշտ ավելի հաճույքը զգա է, բարձրանալու հաճույքը զգա եւ շնկճվեն, միշտ պայքարեն, որովհետեւ կյանքը դժվարություններ է, հա, դժվարությունները միշտ պետքա հաղթահարել։ Եվ բոլորին կցանկանամ հաղթանակներ։ Իհարկե մենք նախորդ հարցազրույցից հիշում ենք, որ բավական արագ տեմպերով առաջ ես ընթանում թեքվանդոյում, բավական մեծ հաջողություններ ունես գրանցած եւ կցանկանայի Սոչիի մրցումների մասին պատմես, ինչքան նով հեշտ կամ դժվար տրվեց քեզ հաղթանակը, ինչ տվեց այս մրցումը։ Նախորդ տարի մասնակցելով նույն մրցումներին Սոչիում գրավեցի երկրորդ տեղը, չընկճվեցի, շարունակեցի պարապել, որի արդյունքում այս տարվա մրցումներին ես գրավեցի առաջի տեղը։ Այսինքն սպորտում ինչպես էր միշտ խոսում ենք այն մասին, որ համբերությունը եւ չընկճվելը շատ կարեւոր են, դա դու կիրառում ես գործնականում։ Այո։ Այս մրցումների գնալը իմ համար շատ դժվար էր անznագրի հարցում, որում ինձ օգնեց մեր մարզիչը ջանք դնելով եւ ազնագիրը վերցրեցի եւ հաջողվեց մասնակցել այդ մրցումներին։ Մրցակիցը ուժեղ էր, ինչն էր ամենադժվարը։ Դժվարը վերջի մենամարտներ, հակառակորդը հաղթում էր միավորներով, վերջում հավաքեցի ուժերս եւ հաղթեցի շատ հետաքրքիր է, որ դու գիտակցում ես, որ ինքը այդ պահին հաղթում է, բայց միևնույն է հույսը չես կորցնում, այսինքն չես հանձնվում ամեն դեպքում եւ վերջո տեսնում ես արդյունքը, հաղթանակ։ Մենք մաժնների ժամանակ սովորում ենք, որ միջևեշ պետք է պայքարել, անկախ նրանից, պարտում ես թե հաղթում ես։ Բակեն դու շատ շուտով պետք է զորակոչվես բանակ, ծառայես բանակում եւ ինչպես միշտ երբ խոսում ենք արևելյան մարտարվեստներից, խոսում ենք նաեւ այն մասին, որ արևելյան մարտարվեստներով զբաղվող մարզիկները տարբերվում են բանակում, շատ ավելի կոփված են, շատ ավելի դիմացկուն են, ուժեղ են։ Սպորտը ինչքանով է մասնավորապես թեքվանդոն քեզ օգնել եւ երբ շուտով պետք է գնաս, զգում ես տարբերությունը մյուս քո տարեկիցներից։ Այո, սպորտը մեզ օգնում է լինել ուժեղ ֆիզիկապես թե հոգեպես, նաև սովորեցնում է լավ ընկեր լինելը, ընկերություն անելը, որը շատ պետք է բանակում, թե ֆիզիկականը, թե ընկեր լինելը։ Եվ ես կարծում եմ, որ սպորտը կօգնի նաև լիարժեք ծառայել բանակում։ Կարապետյան Գրիշը Վերջերս մենք մասնակցել էինք Սոչիի առաջնությանը եւ շատ մեծ հաջողությունների հասել։ Ես գրավել եմ երկրորդ տեղը, բայց դա այդքան էլ դժվար չէ, քանի որ արդեն փորձ ունենք։ Ինչն է ամենակարևորը քեզ համար այս սպորտում։ Ամենակարևորը ինքդ քեզ վստահելը։ Եվ այդտեղից էլ կսկսվի ամենամեծ հաղթանակները այս առաջնությունը ինչ որ բանով տարբերվում էր նախորդներից, քանի որ դու արդեն փորձ ունես, ակո առաջին առաջնություն չէ, բայց ամեն դեպքում եւ ես ավելի վստահորեն էի գտնում Արել եմ 5 մենամարտ, որոնցից 4-ը հաղթել եմ, իսկ վերջինը եզրափակիչ պարտվել 1 միավորով։ Իմ բոլոր մրցակիցները Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչներ էին։ Ռուսաստանը հզոր պետություն է, ողջ որ այնտեղ տարբեր սպորտաձևեր են զարգացած, բայց այնուամենայնիվ մրցել նման հզոր պետության հետ, նման մրցաշարում եւ այսպիսի հետաքրքիր ու ուժեղ մարզաձևով ինչ զգացողություններ ես ունենում Իմ կարծիքով, եթե վստահում ես ինքդ քեզ, դու կարողանում ես ամեն ինչի հասնել։ դե- Զգացողություններն էլ շատ լավ էին, հաճելի, կարևոր չէ դու մեծ պետություն ես ներկայացնում թե փոքր, պետք է այդ մրցաշարերում քո պետության անունը բարձր պահել։ Կարապետյակ։ Այդ գրքային տարի է, որ պարապում ես տեկվանդո։ Ես արդեն 8 տարի է պարապում եմ տեկվանդո։ Առաջի անգամ չէ, որ մասնակցում եմ միջազգային այս մրցումներին Ռուսաստանի ֆեդերացիայում։ Այնտեղ շատ անգամ գնացել եւ սկզբից պարտվում էի գնում էի այնտեղ փորձ ձեռք բերելու համար, իսկ հիմա արդեն ավելի շատ ռեյտինգային մենամարտեր անելու համար ես այնտեղ գրավեցի այս անգամ եկող տեղը վնասվածքի պատճառով բայց ամեն դեպքում երկրորդ տեղը եւս հաղթանակ է։ Այո։ Ինչ որ բանով տարբերվում էր այս առաջնությունը քեզ համարան։ Այո, այնտեղ արդեն շատերին ճանաչում էինք, նաեւ ընկերություն էինք անում ռուս մարզիկների հետ, արդեն սովորական էր մենամարտել նրանց հետ, արդեն գիտենք նրանց կռվելու ոճը, Դա հեշտացնում է գործը։ Բոլորը առանձնահատուկ են, չէ՞, հատկապես մենամարտային մարզաձևերում, երբ նույն մրցակցի հետ, ասենք, երկրորդ անգամ մրցում ես, գիտես նրա թույլ եւ ուժեղ կողմերը, այսպես ասենք։ Այո, այս անգամ եղավ ոչ ռեյտինգային մենամարտ, որի ընթացքում ես մենամարտ արեցի այն մարզիկի հետ, ում մի քանի տարի առաջ ես պարտվել էի։ Այս անգամ ես խախտվեցի նրան եւ դա թերևս քո ամենակարևոր հաղթանակն է։ Այո։ Ինչ կցանկանայի, որ փոխվեր Արցախում զուտ սպորտի առումով կցանկանայի, որ ավելի շատ կազմակերպեն այսպիսի մրցումներ երկրից դուրս, որբիսի շատ փորձ ձեռբերենք եւ կարողանանք տարբեր միջազգային եւ Եվրոպայի առաջնությունում մեդալակիր դառնալ։